Oyo oyo on de bruit, stoppe, Oio, bat da, eh, nik dut, uh, eh, uh, eh, lanian uh, eh, dira, eh, jende atzu, haute txiak, uh, uh, baier sozio da itzen dienak, baina uh, azkenian be, merkatuak uh, gain hartu du, eh, ediari gain hartu du. Eta hori arront uh, algebes beste moldeatez ezari behar du uh, xutik. Uh, hemen bizi den jendeek behar uh, teiratu bat eta egoitza bat, eta merke, hala. Eta hori mementoan ez da posible. Hordean berda gorago errana, eh, eh, ez da aski, eh, nahikaria nahi keria bari madare eh, leku guzietan ez da leku guzietan ikusten, nahi hori. Hordean berdu denek egin ebesten ez gauzek hola segituko dute. Eta nipetxatzen dut halak bat ditugula, legiak ere alda azibertu gula badugu kantari bat, eh, musikaria gurekin nahi azubelia txaleon. Txaleon. Ala, simpleki zure presentziaren ahazoina? Ebe, ba, ikusten baitut denek bezala, eh? eh? be, etxe bizitzaren arazoa zinez kezkagarria bilakatzen ari dela. Hala da, aspaldi, baina iduitzen zait azken aldian eh, beldurgarria dela, eta behara, nire esperientzia aipatzeko, nik badu urte kostaldetik joan intzela, ziburutak naiz. Barnekaldean bizi izan naiz ama bost urtez, eta orain itzuli berri naiz doni banera, xantza ukan duten emutil lagunaren familiaren gandik zerbait eh, ukan baitugu, baina ikusten dut doni bane hala, eh, zenbat etxe huts baden, eta zenbat jende ikusten dudan inguruan ere bizitzeko toki bat atxemateko zailtasunekin, Beraz, ala, iduitzen zait, eh, zerbait egin behar dela eta, eta zinez fite ekin behar dela, beraz. Hala, hori adieraztea etorri bina Minat molimoz eskolegiko laboratza gambarak bat egiten du deiarekin eh, biztan da. Bon, lehenik, etxe bizitza ipatzen delarik, behar bada, ez da behitez bada, pentsatzen laborantzari alta zuzenki lotuak dira. Bai, eh, usteot, eh, eh, lotura zuzena baduen etxe bizitza eta lugaren gaiarekin, uh, etxe bizitzaren eraikitzeko luga behar da, eta gaur egun oartzen gira maleruzki hainiz uh, lur desagertzen dela uh, eraikuntzain dako. Eta, bon, uh, behar dira, uh, bena, behar da ere pentsatu uh, elikadura aldetik, problema horren jartzea ere, hori ere beste gai bat dela, eta ne ustez behar dira loturak egin uh, etxe bizitza, uh, lujaren babestea eta elikaduraren artean. Eta hor, uh, higigun elkargoak uh, marxian lujaren itzuliko asizak, eta nik pentsatzen dut, eta e, eh, untxalitakela, etxe bizitzaren itzulian ere, e, holako desmarxia bat eh, abiatzea, zenako ez, eta zubiak egitia lurra, bi asisen artean, lurra eta etxe bizitzaren artean.